Yo soy el rey del jazz coco el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú. Bon día a en en la escuela primavera de Escuela Primavera. Estamos escuchando Radio Primavera a 88.5 de la FM. Adiós, us eh, la Paula, la, el Gabriel, el adriel yo, que soy Anna. Que la caja de tgp cuarta A. Y en turno a les de Nadal. i ens hem trobat molta sorpresa. Anem a decorar nostra classe amb imatges de l'hivern que entre tots estem portant. L'hivern és la taixa més freda de l'ai i els círculs són el blaus, el grisos i el blanc. Molts arbres ja no tenen fulles i les que queden cauen amb la força del vent. Els dies són molt curts i fa fotos a guira. És una mica rotllo perquè no podem estar tota l'estona en el parc jugant amb nostres amics. A la muntanya n'hi ha molta neu. La neu és blanca i és molt freda. És aigua congelada. No, és tot dolent. Es poden aprofitar fer coses molt divertides, com anar a la neu. A la neu Podem jugar amb el trineu, a baixar per muntanyes i fins i tot fer un anel de neu. Si voleu fer un dinar de neu, no us oblideu portar una pastanaga per fer-li el nas. No botons grans per posar-li els ulls i botons petitons per posar-li la boca. I, eh, I sobretot Mengeu moltes taronges, que tenen molta vitamina C, que posa fort per no escopitar-te. se subiraban a... No hem d'explicar l'altra sorpresa. Els reis han portat moltes regales a la cola. Ens van portar una casa, un castell de Playmobil, un potato, una nina i molts putles. Ja llega el, el moment de combinar nos Així que... Ens acomiadem de nosaltres. I recordeu, si voleu ser un tap de primeres, escolta Ràdio Primavera. Fins un altre dia. Soy el rei del jazz a coco. el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Tú, a tu salud. baby, love me.